www.paltak.com Sova put vjernika. All your armies, all your fighters, all your tanks, and all your soldiers against the boy, holding a stone, standing there, all alone. In his eyes, I see the sun. In his I wonder, I only wonder, uh, who is weak and who is strong, who is right and who is wrong.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 A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, Oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Doba u vjerni. Doba u vjerni. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera posjetite nas na www.paltal.com soba put vjernika يا نائمي عذرا لتكرار البكاء اسمع مقالي واقتسم أحزاني من قال بأنا يتعبنا الجرح من قال بأنا يوجعنا النزف يا جرح النكبة خيم في الطرقات وازرع موتك فينا كي تعرفنا أكثر كي تعرف أن إن شد الخطب علينا نغدو أجمل نصبح أكبر خيم يا موت علينا فلنحن رجالك إن تحن الشمس بأعيننا يبقى نور إرادتنا حيا لا يقهر ذكروهم مجد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد بددوا ظلم الليالي الماضية وانشروا شرعة رب صافية أخبروهم عن هموم سامية جنة الفردوس من رب العباد جنة الفردوس من رب العباد ذكروهم مجد أمتنا السليف Mnogo spominjite ono što će vam prekinuti vaša uživanja. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam se obraća nama da spominjemo dan i da se sjećamo momenta kada Allah te bareke wa ta'ala pošalje meleka i kada nam dođe zadnji moment udisaja ovog zraka koji danas dišemo. Kada više ne bude imalo snage Kada se više ne bude moglo pomjeriti ni pedalj. I kada pogled ostane ukočen gledajući za gostom koji je došao da ti prekine sva uživanja. El Melbat. قد عنت بعد الرماد اذكروا مجد وانشروا بالحق نورا لا يغيب usavršena da joj ne smije ništa prići, ni oduzeti se, može raditi šta hoće. Allah ga pušta, ne krada. Nemojmo, braćo moja, moramo razmišljati kako ćemo završiti. Moramo razmišljati kako ćemo na onaj svijet. Šta kad melek smrti dođe po nas, Nema više nikog da ti pomogne. Nema advokata, nema sudija. Ne možeš podmijeti nikog.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 Zato ćemo mi, ja sam zato danas i odabrao ovu temu, kada se oni vesele i kada oni slave i kada oni pijanče, orgijaju i kada uživaju, mi ćemo se uz Allahovu dobrotu i pomoć danas posjetiti na smrt. Dok oni slave, mi ćemo se posjećati na smrt. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم اللذات الموت رواه الترمذي ونسيه والنسائي وصححه ابن حبان Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koga prenosi Ebu Hureyre Aksiru zikre hadimi enne zat mnogo spominjite dosta spominjite puno spominjite čega rušitelja ono što će kaže rušiti vaša uživanja i što će prekinuti vaša uživanja el meut a to je smrtno Allah poslanik sallallahu alaihi sallam u ovom hadisu braću kaže eksiru mnogo spominjite eksiru zikr mnogo spominjite ono što će vam prekinuti vaša uživanja Allah poslanik sallallahu alaihi sallam se obraća nama da spominjemo dan i da se sjećamo momenta kada Allah te bareke o ta'ala pošalje meleka i kada nam dođe zadnji moment udisaja ovog zraka koji danas dišemo kada više ne bude imalo snage kada se više ne bude moglo pomjeriti ni pedaj i kada pogled ostane ukočen gledajući za gostom koji je došao da ti prekine sva uživanja el maut gledajući za gostom koji je došao da te rastavi od dunjalka svaki iole pametan čovjek će raditi za ono za što je ubijeđen koliko si ubijeđen u džehennamsku vatru Koliko si ubijeđen u dan polaganja računa? Koliko si ubijeđen da je tamo vječnost? U tolikoj mjeri tvoja ubijeđenost će se pokazati ovdje na ovom dunjalu. Pa ako si ubijeđen i koliko si ubijeđen da će doći po tebe gospod, koji je dobio naredbu ne da pita tebe može li ići tvoja duša ili ne on dobije naredbu i kad je dobije on mora izvršiti on mora uzeti ono što mu je naređeno el meut smrt on mora uzeti tvoju dušu onda se rastaješ nema više prijatelja nema više rana nema više uživanja nema više dunjaličkih blagodati kaže Allah te bareke o ta'ala kullu nefsin zaiqatul meut svako živo biće na zemlji će smrtosim i okusnim svako živo biće će Zatim kaže dalje Allah te bareke u ta'ala Wa innama tawaffavne uđurekum jevmel qiyame I samo na sudnjem danu dobit ćete, kaže, u potpunosti vaše nagrade. Na sudnjem danu dobit ćete plate. Na sudnjem danu dobit ćete ono što ste ponijeli odavde. Kaže uzvišeni dalje. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز I ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, taj je postigao ono što je želio. Zatim kaže uzvišeni وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْمُرُورُ A život na ovom svijetu nije ništa drugo illa meta'ul urur varljivo naslađivanje ništa osim marljivo naslađivanje. Hajmo sebi postaviti pitanje. Uzvišeni onaj koji nas je stvorio kaže da je ovaj svijet varljiv i da naslađivanje na njemu i kako varljivo. Kad, te, kad se obneseš njime, kad se zaneseš u izvinju alukom, kaže uzvišeni. Naslađivanje koje ćeš sigurno ostaviti. Sigurno ga ostavljaš. Kullu neftin da je katun nevu. Svako živo biće na zemlji će smrt okusti. Zar mi treba da se onda ponašamo kao nevijenici? Zar ne treba da razmišljamo o našim postupcima? Da li se i koliko razlikuju? I da učimo da li treba, a treba da se razlikuje od postupaka nevijenika u svakom segmentu života. Ovo je vaga, smrt, braćo moja. Zato Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ekseru zikre hadim illa zati al-maut." Mnogo pominjite onoga koji će srušiti vaše uživanja, a to je smrt. Zašto Resul sallallahu alejhi ve sellem ovo govori? Da nas ne bi obmanulo da ne bi polagali lažnu nadu sami sebi da možemo na ovom dunjalku da radimo šta hoćemo a na onom svijetu zato što smo eto dali nekom čokoladu ili smo se nekom nasmijali nekom potapšali po lijeđima da zato uđemo u džene uzvišeni kaže u drugom majetu kul inna l-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum zatim dalje ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون kaže uzvišeni smrt od koje bježite gledajte kako Allah te bareke wa ta'ala govori nam da oni ljudi koji prividnim dunjalkom žele da pobjegnu od stvarnosti, a naša stvarnost je braća smrt. Stvarnost mu'mina je džennet. Nije ovaj svijet. Ovaj svijet nije stvarnost. Pod navodnim znacima, da me ne, bo, ne bi ko pogrešno shvatio. Mi radimo za onaj svijet. Uzvišeni ovdje kaže, smrt od koje bježite stići će vas sigurno. Zašto navodi uzvišeni ovdje bježite od smrti? strah vas da ne umrete strah vas jer se niste pripremili strah vas od moje kazne strah vas da vas šta neće zadesiti jer duboko u vama govori nešto a ono se zove fitra da ćete sigurno umriti koliko god zulumčari bili ovde i radili šta hoćete ili šta hoćemo smrt sigurno dolazi po nas da nas rastavi sa našim voljenim, sa našim imecima, sa našim ženama, sa našom djecom, sa našim njivama, sa našim barama. Kud nam je onda bježan? Kud treba da ide? Kaže uzvišeni dalje. Kaže, zatim ćete onome koji poznaje nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti. Gledajte. Allah te bareke o tala je onaj koji sve zna. Kaže uzvišeni ovdje, zatim ćete ono koji zna i vidljivi i nevidljivi svijet. I ono što vi ne vidite, vi ćete vraćeni. Kako ćeš se njemu sakrati? Šta god da uradiš. I gledaj kako u ajetu, kada kaže smrt od koje bježite, odmah uzvišeni govori i opominje. Da on zna vidljivi i nevidljivi svijet. Zna šta ste radili. I zna šta ćete uraditi. I oni prije, i oni poslije. Zašto onda bježite? Zašto bježite od smrti? Od smrti bježi samo onaj koji je svjestan da sa njegovom smrću nastaju ogromni problemi. Pa se na kraju pitaju šta ako je to istina? Šta ako bude onako kako su muslimani govorili? Kako je rekao Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam? A znaju svi. Toliko bježi od smrti da sam neki dan na izlazu iz Smedereva u Srbiji ugledao piramidu. Ugledao sam grobove, nisam dugo onako nešto vidio. Možeš napraviti sebi kuću dvospratnu smrti. I kažu mi, da se tu na tom mjestu uplati prije namještaj televizori hrana se donosi i sobe u kaburovima i stavi se tu njegov sadzuk uz objeđenje da, će, da on lijepo živi kad umre šta je ovo smrt od koje bježite sigurno će vas tići njegova obana a obana ovih koji gledaju šta je on uradio Misleći da je samo ono što prividno vide, da je to ljepota na ovom svijetu. Mi ne žalimo za vitrinama. Mi ne žalimo za našim živama. Mi ne žalimo za našim ženama i djecom. Ako hoće da vjeruju, budu. Ako neće, ne moraju. Ali strah, kad budeš strao pred Allah, stao pred Allaha te bareke, o teala, onaj strah kad budeš sam, Nema ga od nas ovdje, braćo moja. A da ga nekad u nekom momentu nije bilo nečega straha, da u tom momentu nikad ni našto nije pomislio na ženu, na djecu, na auto, ništa. Zašto? Ovdje na dunjalku prijete ti hoće ti nešto. Pa tebe, srce ti se stegne. Šta li će biti? A šta misliš kad staneš pred Allaha te bareke u tada? Onome koji zna poglede koji krivnice gledaju ono što je zabranjeno, a i ono što grudi krivi. Šta ćeš njemu? Ja sam slavio novu godinu. Ja sam tebe, Allahu, volio. Ja sam volio i tvojeg poslanika. Ja sam volio muslimane, ja sam bio dobar. Lažeš. Lažeš. Lagaćeš Allahu te barek i vatala. Onome koji sve zna. Zato muslimani, traže utočište kod Allaha te bareke o tala i onaj ko je siguran ide njemu i svako se braća moja ovdje na dunjaluku pokaže kako pa čega se bojiš njemu i bježiš kod njega i tražiš utočište pa ako se bojiš vojski ti ideš njima da se umiljavaš ako se bojiš svega što se bojiš osim Allaha te barake o tala ti svojim postupcima svojim prljavim i ljigavim jezikom želiš da im se dodvoriš zbog čega? zato što vidiš sigurnost kod njih zato i bježiš njima nećeš da bježiš kome? svome gospodaru onome koji je stvorio i one koji se ti bojiš kako je to ogavno gledajte, kaže Allah te barake o tala dalje ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة kaže fe u nebi ukum bi ma kuntum ta'melun kaže uzvišeni on će vas o onome što ste radili obavijestiti uzvišeni kaže obavijestit će vas Allah o onome što ste radili فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره onaj ko uradi koliko trun dobra, vidjet će ga. A onaj ko uradi koliko trun zla, i to će vidjeti. Braćo moja, zato Resul sallallahu alaihi sallam kaže, spomnite ono koji vas rastaje sa ovim svijetom. spominjite ga puno manite igre i zabave manite smijanja manite se gluposti klonite se griha spominjite smrt ona će vas sigurno natjera da razmišljate i gledajte danas zaista kada ovim ljudima koji narobuju Allahu te bareke i koji vole dunjanog kad spomeniš smrt, to je katastrofa. Sve mu spominje, ali smrt nemoj nikako. Smrt nemoj nikako. Ko je se od tamo vratio? Ko je to vidio? Sumnja koja je nevjerstva. Govore zato što i ne vjeruje. Obmanuti ovim dunjalkom i ovih dana kite tavafe oko prodavnica, donose se gajbe piva, donose se jelke, vješaju se djeda mrazovi po prozorima, okričene su kuće, sve se usijalo 15 dana prije, bošnjaci se spremaju kako bi veličali svetog nikog, kako bi najluđu noć proveli u provodu i veselju. Ne obazirujući se na ovu godinu koja je prošla, ne bili izvadili pouke na zemlje trese, na klizišta, na poplave, na kako kažu kreteni klimatski poremećaj. Nije ovo poremećaj. Allaha mi nije poremećaj. Kad bi mogao prognozirati u smislu da govorim njihove riječi, ja bih rekao Zbog ljudskog poremećaja je danas jedno selo Allah utro u zemlju. Zbog grijeha ljudi danas je Amerika pod minus 30-40 stepeni. Zbog grijeha ljudi se desilo to, to i to. Propadaju zemlje, propada ekonomija, a nije klimatski poremećaj. Omer ibn Hatab radijallahu anhu jela kaže im samo još jednom ako se Medina zatrese zaušli smo danas milijone eura i dolara potroše da ustanovi tektonske ploče kaže negdje imaju kaže 2000 metara u dubini zemlje mašala jesi pametan vidi kad je nama Omer rekao zbog čega se pomiraju tektonske ploče i zemlje ha ha da dinara ne moramo potrošiti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, hadisu koga prenosi an Abni Saidu wa Abi Hureyra radijallahu anhuma kala, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, لقنوا موتى لكم لا إله إلا الله لقنوا موتالكم لا إله إلا الله قال رسول صلى الله عليه وسلم postičite svoje umrli, to je što oni na, umr, na umrlo, da izgovore šehade. Recite im da kažu šehade. S druge pak strane, rećemo ikra u ala nauta kum jasin. Hadis u kome se govori da se uči mrtvima na jasinu braću moja daif daif Ibn Hajar kaže mu kad tanga smatra poremećeni mevkufom zbog ebu oslona njegovog oca koji su lancu prenosilaca nepovjerljivi pa kažu da rekutni rekao ovaj hadis je slabog lanca prenosilaca i uopšte nema nikakve vjerodostojnosti i ne spominje se nikako u ovom poglavlju i šeh Albani ga je ocijenio ocijenio slabim kaže Rasul sallallahu alaihi sallam laqanu meutarekum laqanu meutarekum la ilaha illallah zaklaj posjećite svoje umrle na samrti da izgovore šahade da kaže la ilaha illallah gledajte ovo na samrti kad bi govorili a to je druga mesela o tome šta ljudi izgovaraju i misli da je izgovor na dunjaluku ovde šehadeta bez ikakvih dijela može spasiti u velikoj sobani. Ja ću vam spomenuti još jednom slučaj koji se desio meni. Kada je nedavno jedan od mojih rođaka razbolio se, dobro se razbolio, pa ga je napao i rak, i svakakve bolešćine i omršav je toliko da više nije mogao da ustane očio sam da ga obiđem i vidio sam da je blizu smrti pa sam nakon razgovora sa njim zamolio njegovu porodcu rekao ako primijetite da umire zovom teme ja bi došao da pokušam da pokušam da budem sebe, a prije svega da se čovjek spasi, jer je živio životom kakvim niko od nas ne bi poželio živjeti. Od narkomanije, alkohola, droge i nemoralnog života, tako je čita živo živio. I na već je nekako su me pozvali, ja sam došao i primijetio sam izdisaj kod njega. Pozvao sam ga imenom rođače taj taj ja sam znaš li ko je došao kaže znam kaže mu bio si dobar voraz misleći na to hrabar si čovjek ti si nisi se nikad bojao smrti znaš li da je završeno da ideš kaže znam ja mu kažem reci la ilaha illallah On je šutio. Počeo sam da mu učim Kur'an, da ga pozivam. Znajući kako mi stanje. Grlio sam ga. Pozivio ga, požurio sam jer sam vidio da je samo su momenti u pitanju. I rekao sam mu, Edo, reci, la ilaha illallah. Smrti dolazi gotovo, rastaješ se svojim svijetom. Pustio je suzu iz desnog oka, i rekao mi, kaže, ne mogu. Rekao mi je, ne mogu, braćo. Allah mi. Iz ovog se vade ogromne pouke. Prvo, hvala Allahu koji me je počastio da ja to vidim. Zašto, braćo? Hvala Allahu koji me je počastio da ja to vidim. A vi zahvaljujte Allahu koji vas je počastio da ovo čujete. Ovo je istina, tako mi je Allaha jednog jedinog. Tu mu je bila majka i njegova sva familija. Svi su ostali skamenjeni. Jel vam ovo musliman? Jel ovo to što kažete da će čovjek lahko umrijeti? Izgovoriš i šehadet. A nikada Allah nije polno srce. Nije robovo Allah. Otišao sam i on je ispustio svoju dušu. Došao sam ujutru ponovo da ga vidim. S nijetom da vidim kako izgleda. Braćo moja, prvo što sam vidio kad sam ugledao njegovu facu naupao mi je faraon. To mi je prvo naupalo. Onaka pogled, u ratu sam vidio dosta mrtvih ljudi. Onaka pogled nikad nisam vidio. Ukočen, tijelo je bilo kao stara izborana koža u nekakve starci koja je stara 200 godina. Svoje tijelo izborano i tačno se primijeti da je tijelo isisano da je iščupano iz njega sve ja onda pitam sebe i vas i pitam one koji ljudima neće da kažu da ako ne budu klanjali da im je džehennem koji neće da kažu ljudima da ako smrt dočekaju bez namaza da Rasul Ali Salatu Veselam nije se odrećiti ili oni koji spašavaju misleći da je on musliman samo zato što izgovara šehadet pitam sebe vas ko je onda prijatelj ovom narodu ovo nisam govorio nije hvala nego možda primjer i slika svi u nas koliko želju imamo da ljudi robuju Allaha Znajući u kakvom je stanju, znao sam da je bio narkoman, znao sam da je bio alkoholičar, znao sam da je psovao, da je vrijeđao. Ko je onda prijatelj ovom narodu? Mi! I oni što su nas podučili da provodimo sunnet Muhameda sallallahu alaihi wa sallam u dijelo i pozivamo i dok su još živi dok su još živi ili oni koji im kažu vi ste dobri muslimani vi ste naš narod ko je onda kome prijate i gledajte braćo za kraj ko od nas smije da kaže da možda neće ovako završiti ovaj ko od nas može da kaže ja sam u džennetu Mene neće Allah kazna. Ja neću, radim dobro, evo, klanjam sve. Ko ti garantuje? Šta ovo govori? Upravo hadis poslanika sa vesterem, spominjite smrt. Ne bi li vas ona motivisala da tražite i da se spremite za susret sa svojim gospodarom? Kada dođe melek smrti, više nema te obi. A uzvišeni ovde na Dunjaluku, poziva i objašnjava samo dignite ruke zavolite me, ja ću vam oprostiti ja ću vam oprostiti zato braćo na nama je pogotovo u ovim danima kada će biti grijeha samo na jednom mjestu Allah samo zna koliko Allah najbolje zna možda svih naroda koje je Allah pojedinačno kažnjavao. Luto narod zbog homoseksualizma. Sad to imate uz najluđu noć, sve imate u jednom hotelu. I kockare, i lopove, i bandite, i ovo, i ono, sve u, samo na jedno mjesto. Zar ovi ljudi misli da će to Allah tako proći? Zar ne vidi da Allah godinu dana, ne kažem godinu, evo kod nas, konstantno pokazuje znamenja polako ne bili se ljudi pokajali daje im znakove to nisu male stvari Allah daje ljudima znakove ne bili došli sebi i to su znaci iz njegove milosti to su znaci milosti gospodara našeg pušta ih do roka određenog i onda kada ih kazni i utare u zemlju ili im pošalje kaznu onda više nema vremena onda više nema vremena nas ako kazni sa njima Allah molim da to ne bude mogu biti dvije situacije da nas ne kazni a ako kazni da smo preselili na hajru opet smrt nama dobro dođe i u svakom slučaju da je smrt toliko draga i blizak susret sa Allahom te bareke o tala govori šta? Govori nam šehid. Govori nam šehid koji voli smrt. Izlazi i traži. Ne smrt, ne, on, ne traži on da pogine, nego hoće sa svojim gospodarom da se sretne. Hoće da se kutarši ovog dunjalka. Hoće da bježi sa njega. Dosadio mu. Zna da je ovo ništa ono sve zna da neće ništa ponijeti sa sobom. Hoće da ima svoja prostranstva u džennetu. Hoće da ima kuće. Hoće da ne radi ništa tamo i da sjedi i da uživa. To hoće. Zbog čega? Radi ubijeđenosti da, da, da, da nakon smrti postoji onaj svijet. Zbog ubijeđenosti da nakon smrti postoji, postoji onaj svijet. Zato, braćo, savjetujem sebe i vas. Nemojte se ovih dana, pogotovo po ulicama, nemojte se ne smijeti. Pokažite im da mrzite ono što rade. Pokažite im da vi niste od toga. Kad ti kaže gdje ćeš za novu godinu, reci ja sam musliman. Postavit će ti 300 pitanja. Reće i ja sam, odlično prilike zadao. Isli ti glasao da ja sam musliman? Musliman. Pa dobro, baš ja nisam. Otvorit ćeš mu prostor da mu pričaš. Smrtnite se, nemojte im se veseliti. Pazite dobro na svoju djecu. Pazite dobro na svoju djecu. Pazite dobro na svoju djecu u školama. Sada će Merhamet i ostala kompanija dijeliti vjerovatno i dovešće. Ono u obliku magarca sa krstom i da dijeli našoj djeci paketiće. U školama nemojte uplaćivati ništa. Savjetujem vas, taj dan, ako ima škola, vi znate da se slavi, ne dajte djeci u školu. Ne dajte da slavi. Ne dajte da djeca oblježavaju. Jer ćete vallahi kusat gorke plodove kasnije. Djeca su lahka. Djeca su lahk šitanski plin. Djeca su lahk šitanski plin. I djetetu je teško objasniti. Ono će poleti za paketcem. Šta ima veze, babo, mama? To je čokoladica. Djete ne zna, ali znaš ti. Znaš ti. I odgovarat ćeš za svoje stado. Nek plaće, nek se dere. Nek viće koliko god hoće. Znaj dobro, znaj dobro da će ti Allah tu za mir bolji. Alhamdulillah. Znaj dobro. Pazite se dobro. Čuvajte djecu. Ovo su vremena i dani kada se veliča krst i krstaštvo. Djed mraz nema ništa sa islamom. Sveti Nikola i ono što oni nazivaju bogovima, islam i muslimani sa time vraćaju nema i ništa. To je nama jasno. Ali ako budemo samo to mrzili, prezirali, a djecu slali, ili mi, da mi neko čestita na ovu godinu, šta mi čestitaš? Šta mi čestitaš? nemoj mi čestitati, ja sam musliman. Da ti neko mahmuran, polupijan ili pijan priđe, a tebe da bude stid. Nije ova dava šutnja. Nemoj mu sebi dozvoliti. Ko što su ovi dozvolili. Uđi među novotare i samo tamo šuti. Nemoj ništa govoriti. Hajmo onda i mi uđi. Među muzičare, među futbalere, među futbalere Hajmo ovdje gdje hoćemo i samo ćemo iz mudrosti šutit. Nećemo im govorit da je alkohol haram, hajmo u kafane. Što? Pa to je mudro. Hajmo se pravit budale. Nemoj mu braću sebi ovo dozvolit. El vera u el bera je sastavni dio imana. Najčvršća halka u imanu je ovo. Da mrziš i voliš u ime Allaha. Hvala Allahu koji nas je počastio, mi smo naučili šta naš gospodar ne voli da je kod nas i šta ne voli on, to je na nama da primjenimo. A vi se dobro zapitajte i prenesite drugima. Da li je naš gospodar zadovoljan da ti pružiš ruku i čestitaš čovjeku rođenje pod navodnim znacima Isusa Krista u Bešici kao Boga. Ti mu kažeš Čestit ti Božić, tako govori. Čestitam ti rođenje Boga u kolirci. Ha? Tako radi danas bošnjaci, vrhovni poglavari. Da li je Allah time zadovoljan? Ne treba ni pominjati. Da mu čestitaš trojstvo samo zato što bi on možda zbog tvog osmiha prihvatio islamo nemojmo sebe lagati. El jome kveltu, el jome kveltu lekum dinekum, ve tventu alikum nirmati, vriditu lukum uli slavi dina. Danas sam vam vjeru vašu savršio. I blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da Islam bude vjera. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, njemu ne treba više ništa. Samo onaj ko ne vjeruje u ovom, Samo onaj ko ne vjeruje da ova vjera usavršena, da joj ne smije ništa prići, ni oduzeti se, može raditi šta hoće. Allah ga pušta, ne krade. Nemojmo, braćo moja. Moramo razmišljati kako ćemo završiti. Moramo razmišljati kako ćemo na onaj svijet. Šta kad melek smrti dođe po nas? Nema više nikog da ti pomogne. Nema advokata. Nema sudija. Ne možeš podmijeti nikog. Nikog apsolutna pravda na sudjem danu. Sve nosiš sa sobom. Sam si, gol ko od majke rođen. Smrt, smrt, Mnogo spominjite smrt, smrt, Mnogo spominjite smrt, smrt, Manite se igre i zabave. Musafe ušake. Dok ovi uzimaju zdravka čolića i puštaju, mi učimo. Mi učimo mi radimo za Allahovu vjeru da mi njihovu najluđu noć pokažemo da je najviše mrzimo sve ćemo pogasati sva svjetla prijakšava da se razlikujemo od njih taj dan nemojte ni jaja kupovati niti prodavati sve što bi moglo pomoći njihovom obilježavanju nemojte nemojte braću čak nemojte se lijepo ni obljučiti Oni se kite, vi nemojte. Umaži se prerađenim uljem. Šta je, nije meni ništa. Hoću da se razlikujem od vas. Neću da imam sa vama, ama baš ništa. I odrećim se onog na čemu ste. Zato, braćo moja, mnogo pominjite smrt. Mnogo spominjite smrt. Niko od nas ne zna. A starijemo polahko. To nije mjerno, ali eto. Starijemo polako, jedan po jedan. Vrijeme prolazi dan po dan, sat po sat. Gledaj dobro u što si ga proveo. Allah se kune vremenom. Gledaj dobro u što si vrijeme svoje proveo. Dobro se pripazi. I sravnavaj račune. Najveće kad legneš. Šta si danas naučio? Šta si primijenio? Šta si primijenio? Šta si propustio? Šta si pogrešio? Nema dana da ne trebamo moliti Allaha za oprost. Ne postoji. Minu, sekunda ne postoji. Kako smo rekli, melek smrti ne pita. Dobio sam nared, vidiš sa mnom. I završen. Pogotovo u ovim danima danas, kada se svi veseli. Kada samo obilježavaju i čekaju da bude dan nečega ovoga ili onoga, samo da bi se moglo piti, jesti, zabavljati. I onda nek se ne čude, nek se ne čude nimalo kad Allah te bareke u atala ubrza svoju kaznu i kad doživi svoju propast. Allah te bareke u atala molim da nas ne kazi sa narodom koji se ogrezao u grijeh. Allah molim da nam grije oprosti u džennet nas uvede. Allah te bareke u atala molim da nam grije oprosti u džennet nas uvede. Allah molim da nas sastavi sa poslanicima, šehidima, sa iskrenim i rekao hova molim Allah da oprosti ime njivama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Lakim Musalfa مد لي يمناك كي نمضي معا في طريق النور درب العزة إن دهتني في حياتي كربة كنت لي عونا يجلي كربتي تعتري وتذكي همتي الوضاء ألفيت به كل معنى رفعتي مندلي يمناك كي نمضي معا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ونومي يا أخي يا أخي آه crnci. Krini putem vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunjevskih mimbera. Posjetite nas na www.autor.com Soba, put, vjernika na portalima www.stazamislama.com i www.esumlje.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kubana, video i audio, downloaden arhive, kuran i tefsir, akirida, tik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. posjetite www.bauta.com soba put vjernika.